vobiscum bellum facemus. Tu rides, ego fleo. Tus celere revicisti, ego virtute vincam. Mater mecum veniet. Poste a vobiscum manebit. Magister nos ad se vocebit. Nos, nostrosque, nostri milites fortiter defendent. Cras, novum librum tibi mittam.